Eta bihar dugu egun handia korrika abiatuko baita garestik eta gero gazteizera heltzeko apirilaren amalauean egun handia eta hortaz mintzatzeko goizontan korrikako arduraduna asier amondo egunan. Apa egunan. Beraz, eh, aurtengo edizioa abiatu aitzin, pixka bat zurekin ikusina egin nuke, eh, nola iragandira orain arte korrika aitzinekoak? Bueno, pues joan gara gauzatzoak egiten eta ateratzen, ora zerraren zazpien orkestu genuen korrika, gerora kanta orkestu genuen, gabon ostean e, ibilbidea, unia irektiko asko alentzako, menaldi ekitaldia, gu aleka aleka joan gara gauzatzoak egiten, korrika orkesten eta korrikako kontuak aurkezten eta orain falta zaiguna da, korrika bera abiatzea, e, hori, desiratzen ari gara, ea, korrika noiz den, e, apirilaren e, lauan, biharraziko da eta badokagu dana prest. Mhm. Antolaketan egizegi eh, ibilizarete, e, eh, jendea nola senditzen duzu, eh? animatua? Bai, nik uste dut hori, aurtengo korrikak ere arrakasta handia izango duela, ez? E, ikusten dugu jendea badagoela korrika gogoz, jendea badagoela korrika maiz zain, eta herria e, zain dago, azken batean Euskalaren aldeko lasterketa erraldoi hau eta Ausolan erraldoi hau ez dauka gelditzeko gogorik eta beti martzan egoteko gogoa du, beraz korrika jarriatuko eh, da bihar eta amalaur arte etengabe Euskal Herriko errepiretan ibiliko da. Mm, bat, ideia baten izan izateko, zemat jende ibiltzen da lanean antolaketan? Antolaketan, zaila da esatea, ez? Azken batean hori, pos, gu amabost, eh, hori lagun gabiltza korrikanazio batzordean, gero herrialdetako batzordea daude, herrietako eta eskoletako batzordeak. Hor, eh, zenbaki bat jartzerren eh, gu jarri izan dugu, pos, hor, 2000 bosteun bat lagun ibil daitezkela Euskal Herriko toki ezberdinetan korrik antolatzen baina ez daukago lan e, segurtasunik bezateko 2000 boston diren, diren, edo, mm. edo askoz gehiago diren, azken batean korrika hauzolan erraldoia dalako. Mm, eta behin korrika abiatuta, badituzu zenbaki batzu, zenbat pertsonak eh, segituko duten? Guk normalean zenbakirik ez dugu ematez. Azkenan korrikan parte hartzea eh, oso modu ezberdintan egin daiteken kontua da. Korrikan dabilen pertsona korrikan parte hartzen du, baina errepide hartzean dagoen pertsona txaloka horrek ere korrikan parte hartzen du, edo beretzean lehiotik ateratzen dena korrika ikustera eta txalotzera be korrikan parte hartzen du, beraz, zaila da kopuru bat jartzea, ze azken batean parte hartzeko hain moduan eta egonik eh, ez dugu kopururik ematen inoiz bez. E, Prentsaren eh, aldetik, e, oi hartzuna izango du aurtengo edizioak, zenbat jende, ze prentsa mota ibiliko da badakizua? Bueno, pues guk azkenengo korrikatan, e, gure pelen adiatu zen korrika horretan, e, arteko auzolana eh, eta elkarlana jarri genuen martzan, aurten ere, auzolan eta elkarlan horrek frutu eman du, korrika ziera eta korrika mailera telebistan zuzenan ikusi izango da Euskal Telebistaren bidez, eta hor, azken batean hori, pues, egoaldeko, iparaldeko irrati telebistak denek ere elkarrekin egingo dutelan, korrikari behar besteko, ba, babesa emoteko eta behar besteko Bueno, bai, babesa emoteko. Korrikan, eh, zenbait egunez, hor, eh, ba, momentu ederrak eh, lehokatuko dira, eta behar bada momentu ederra, ez dakit handiena izanen den, lehenbiziko asteko izanen da, garestik abiatzea, beraz, Nafarroko leku hortatik. Nola, nola ikusten duzu? Bueno, eh, nik ustut garezen oso hasiera indartzoa izango dugula, azken batean hasierak ere gero eta indar handiago duelako, nik ustut hori gareseko herria eskualde guztia e, badagoela pozik bertatik azten dalako korrika, gogotzu, Orduan, nik ustut hori, korrikak berak lehenengo gun horretan emango duena hasiera izango dala, eta gero kilometrori kilometro norberari galdetuta segurenik danak izango dira unkigarriak. Mm. Bakoitzak beretik ikusiko du, baina kilometro unkigarri asko ongo dira balontako. Eh. Garesenak badu egan nahi berezi bat? Ba, lehenengo kilometroa garezen amazei lagunek eramango dute, izarrei bar eskualde osatzen duten amazei pertsona izango dira, Euskaldunak, Euskaldun ari direnak, berez, kilometro polita izango da, kilometro unkigarre izango da, azken batean, e, bueno, batzuk euskaldu zirelako, beste batzuk horren bidean daudelako, eta izarbai barri ez zoi ematen diolako itzala, eh, korrikako lehenengo kilometro horrek. Aurtengo edizioa mm, berezia izateko, zuk eh, antolatzaile gisa, zer nahi zenuke, zer nahi zenuke eh, aurtengoak eh, transmiti dezan bereziki? Nik uste eta ortengoak duen berezitasuna badela edo badagoela mesuan, ez? Eh? Azken batean klika proposatzen dugu eta klika horrekin bilatzen duguna da, bueno, Euskara ez dakienak Euskara ikastea, Euskara dakienak Euskara erabiltzea, eta gero jendartera giletari zabaldu dieguna da kompromisoak hartzeko garaia dela, ez? Eh? hortatik pentsatzen dugu korrikao aktibazioaren korrika izan behar duela eta kompromisoak hartzeko korrika izan behar duela Euskara arloan binik egin. Asi Ramondo, azteko korrikako arduraduna eh, gurekin izanik, jadanik eh, honetan, eta suerte eh, desiratzen dizugu, heldu diren, egun hauen zat, bestali bat arte? Ezkerrik asko zuei, eta egongo gara, garezen, iparraldean, eta gara maieran gazteizen. Ja, ah, bikain.